problem solvado lau agio. Ne timu, quancam aperas sube algebra simbolaro, tiu ci son articolo ne celas specife amanto in de matematico, sed cium ain ciu foie lernis iom da algebro ie mes lerneia nivelo. Ciu case, mi firme opinias che foi foi foie ciu devus proponi defio in al sia cerbo, minimume por forigi el gi iom da rusto. Do, ien problemeto. En la corto de bieno ter scrapas cocinoi, cae saltetadas cunicloi. La nombro de la capoi estas en tute dec cae la nombro de la cruroi estas en tute quar dec du. Estigas nun la ticla de mando. Cion da cuniclo i trovigas en la vieno? Ce miai familianoi mi povis constati che l'aula agio facte l'aula nombro da lerno iaroi estis tutte malsamai aliroi alla solvo de tiu problemeto. Sam kiel mimem mia filo alt lerneia instruisto de fisico cae matematico, degne ridetante adoptis la cutiman matematican naliron. La neconato A estu la nombro da cocidoi, cae la neconato Bo estu la nombro da cunicloi. L'aula vortigo de la problemo ni povas formuli gin per eta sistemo de du equazioi de unua grado en dune conatoi. A plus B egalas dec quin, capoi de cocidoi, plus capoi de cunicloi egalas dec quin. Du multiplicite per A plus quar multiplicite per B egalas dec du cruroi de cocidoi plus cruroi de cunicloi egalas quardec du. Cai solvante la sistemon per la metodo de Anstat auigo, char e la unua equazio a egalas dec quin minus bo, ni povas anstat auigi gin en la dua equazio. Du multiplicite per dec quin minus bo plus quar multiplicite per bo egalas quardec du. Tio estas tridec minus du multiplicite per bo plus quar multiplicite per bo egalas quardec du. Tio estas du multiplicite per bo egalas quardec du minus tridec do bo egalas ses. Cai en la bieno estas ses cunicloi cai nau cocidoi. Mia nepino, quiu visitas la quinan classon cai ancora un elernis la sistemo in de en Israelo oni lernas ilin en la oca classo, mense solvis la problemon per sin sequai provoi. Tien sia clarigo. Mi supposu che estu dec cocinoi cae quin shafoi. Tiel la cruroi devus esti dudec plus dudec. Tio estas quardec. Do restus du pliai cruroi. Ni ne povas pensi pri plia cocino, char tiam estus unu troa capu do ni devas preni du cruro in de cocino, tiel la nombro da cocchino i farigias nau, cai al donante ilin alla du restanta i cruroi, crei al donan cuniclon, tiel la nombro da cuniclo i farigias ses. Notinde che instincte si electis tui la supposon de dec cocchino e cai quin cuniclo cae tia bon chance electo rapidigis la solvon. Comenza supposo de dec du cocinoi cae tri cunicloi postulus tri sinsequain provoi cae versaine anca uscribon de la datumoi. Sed ticla, gioiga surpriso venis el mia occhiara nepo, quiu mense cae postium da silento cae concentrigio trovis la giusta solvon. Lau mia postulo, li, iomete sen pazienze, clarigis sian resonadon. Ien gi lau vorte. Tri dec cruroi iam estas occupitai por ciui capoi, do restas dec du cruroi por la quar piedai cunicloi mi aldonas du plia in cruro in porciu cuniclo, mi faras dec du dividite per du egalas ses, cae ien la nombro da cunicloi. Ciu la formala educad sistemo detruas creivetson cae originaletson en resonado? Noto, mi dancas al nias amideanino, Mirei corubu, Mireia, quiu disconigis rete tiun problemeton cae donis al mi la ideon testigin cum miai genepoi.